Сега да отвориме во Јован 19 глава. <clears throat> Јас би читал најнапред од 19 до 22. 19 глава 19 до 22. Никако да ја завршиме оваа глава, меѓуто и вечера нема да ја завршиме, очигледно. Затоа што, јас ви кажав, нема што и каде да брзаме. И онака веќе две години се бавиме со Јован. А овде има многу што, што би можело да ни користи. Значи, како што реков, 19 глава, 19 до 22. А Пилат напиша и надпис и го стави на крстот, а беше напишано Исус Назареец, јудејски цар. Надписот го прочитаа мнози на јудејци, зашто местото каде беше распнат Исус беше близо до градот, а беше напишано на еврејски, латински и грчки. Тогаш јудејските главни свештеници му рекоа на Пилат. Не пишува јудејски цар, туку дека тој рекол јудејски цар сум. Пилат одговори, што напишев, напишев. Мал коментар овде и еден цитат од Коптежот на вековите. Меѓутоа, прашање, што мислите, Зошто било напишено вака како што било напишено? И зошто Пилот, еве, после она негова слабост и немоќ, овде како да им застанува, им се противи на свещениците и рекол, што напишав, напишав, не се менјавате толку. Доста преку глава ми дојдовте со други зборови. Ова било Божија волја. Божија волја било да стои така како што стоел, Значи, Исус Назареец, јудејски цар. Вели во копнаше на вековите, кога Исуса го приковале, силни луѓе го подигнале крстот и со голема сила го всадиле на местото што било приготвено за тоа пора. Тоа кај Божиот син предизвикало неискажливи болки. Тогаш пилот на крстот над Исусовата глава, како што било обичај, над секој осуденик, да стои запишано кое е обвинението, зошто е осуден, значи над неговата глава ставил надпис на еврејски, грчки и латински. Зошто, што мислите, зошто на еврејски, на грчки и на латински? Зошто на три јазика? Еврејскиот е домашниот, латинскиот е на, на најголемата империја, тогашна, а грчкиот Зашто грчкиот бил широко употребуван јазик, слично нешто како англискиот денес. Значи, зошто? Затоа што <laughs> требало да прочитаат сите. Исус е издигнат на крстот и крстот е Евангелијето, всушност, како што вели Павле во Коринќаните. И тоа Евангелие е наменето за сите, без исклучок. И тоа било Божја воля. Токму така, да стои над Христовата глава на крстот. Значи, надписот значи, гласил, како што и прочитавме, Исус на зарекјанецот, цар еврейски. Овој надпис ги разлутил евреите. Зошто? Затоа што во пилотовата судница предходно што викале? Ние немаме друг цар, освен Цезарот. Изјавиле дека секој што признава некој друг цар е предавник. Пилот го напишал чувството што го изразиле. Па зарем не било едно од обвинувањата нивно токму тоа? Овој се прави цар. Пилот го напишал, значи, чувството што го изразиле. Не е споменат никаков престап, освен дека Исус е еврејски цар. Написов всушност бил признавање на поданичката покорност на евреите кон римската сила. Евреите се покажале дека дури и нивниот цар би го распнале затоа што тие, еве како што вели овде, му се покорни на Рим, на римската сила. Тој проглас прогласувал дека тие ќе го осудат на смрт секој што би се осмел да се нарече цар Израел. Свечниците се измамиле. Кога ковале заговор како, како да губиат Христа, Кајафа изивил дека е добро еден човек да умре за да се спаси народот. А сега што се случува со ова? Сега е откриено нивното лицемерство за да го уништат Христа, били готови да го жртвуваат дури обстанокот на својот народ. Наистина големо лицемерие. Свечнисти увиделе што сториле, па го замолиле пилата да го промени надписот и му рекле, нели, нека не биде напишено цар еврейски, туку овој тврдеше јасно цар еврейски. И тоа пилат лут на самиот себе, поради поранешната слабост, Потполно ги презел любоморните и препредени свештеници и водачи и студен одговорил што напишав, останува напишав. Јас би скомитирал овде прекасно за пилата. Ваков став, ако имал и предходно, тоа ќе било судбоносно за, за него, значи за да може би и го прифати Христа како спасител, но прекасно се созел и значи, добил сила, да кажам така, да им се спротистави, затоа што му било повеќе од јасно дека и самиот, самото писмо вели дека од завис го предале. Тоа му било јасно. Вели со поставувањето на овој надпис над Исусовата глава управувала една сила повисока од пилата или од евреја. Тоа било Божија воља. Според Божјето провидение, тој требало да ги разбуди луѓето на размислување и истражување на Светото Писмо. Местото на кое Исус бил раснат било во близината на градот. Во тоа време лјадници и луѓе од сите земји се ногели во Русалим. Знаеме за Паска. Па надписот со кој што Исус од Назарет е прогласен за Месија го привлекува нивното внимание. Тоа било жива вистина напишена со рака што е водел Бог че Бог, всушност, сакал така да ме го Не било случајно. Видете, Јован, значи, Ние го кажавме дека не се задржува на некои поситни детали, а, на овој најзначаен настан, значи на оваа кулминација и во неговото Евангелие, како и во другите, туку еве ги спомнува баш оние најбитни моменти. Понатаму читаме 23 стих, а војниците, откако го расна Исуса, ги зедоа неговите облики и ги разделија на четири дела. По еден дел на секој војник и долната облек. А долната облека не беше шиена, тој хитон, значи, таа маметка, туку целата искаена од озгора до долу. Па си рекува меѓу себе да неа, кинеме туку да фрламе ждрепка за неа, кому ке му падне. Зошто? Зошто ова случайно се, се, се случило? Или, минатиот пат спомнавме, Псалм 22. За да се исполни писмото, ги разделија меѓу себе моите облики и фрлија ждрепка за мојот облик. И неколку пати понатака до крајот на оваа глава, сите детали кои што се случуваат на крстот, на Голгота, за да се исполни писмото. Јован повторно не навреке на писмото. Значи, токму тоа нево Евангелие напишано за нашата генерација, за она втора генерација, која што нема да види, не е присутна тамо, но од писмото ќе се осведочи, од писмото ќе поверува дека Исус е вистинскиот Месија. За да се исполни писмото, и тоа го видовме во Псалм 22, се случило овака и со облеката. Дел од неа било поделено, она што може да се дели, меѓутоа оној хитон, кој што бил исткаен, значи целосно, за него се фрлило жепка. Одеме понатаму 25 стих. Овде е онај, оној пример, кој што предходно го спомнав, еден убав пример Исус ни остава. Еве да видиме во зашто станува збор. А при Исусовиот крст стоеја мајка му, че Марија мајка му, и сестрата неговата мајка. Марија Клопина и Марија Магдалена. Се дали се три или четири, Дали, дали Марија Клопина е сестрата на Марија? Дева Марија, молам? Значи, таа е сестра на... Или ова е трета, друга жена. Значи, тоа е станува збор за четири жени и еден маж бил мегионив. За срам на мажите ги нема никаде. А при Софиот крст, значи, стоја мајка му и сестрата неговата мајка, Марија Клопен и Марија Магдалена. А Исус, што ми ја виде мајка си и покрај неја ученик од кого любеше, кој беше тоа? Писателот на ова Евангелие, Јован. И рече на мајка си, жено, ете ти син. Потом му рече на ученикот, ете ти мајка, и од тој час ученикот ја зеде при себе. Каков пример овде имаме? Еве, 28 стих, иако не е предмет на нашето проучување, меѓутоа, што, што сака да кажеш 28 стих? По ова Исус, знајки дека е свршено се, за да се исполни писмото, повторно, за да се исполни писмото, рече жеден сум, па потоа нели му дадоа шолчка со оцет, за да се исполни писмото. Меѓутоа, што е тоа што е свршено се? Тој не оставил ни една завршена работа и на земјата. Значи, на крајот се погрижил за својата мајка, Каков пример гледаме овде од Исуса? Е, ќе оставиме тоа за подолу, меѓутоа првим да видиме кој е примерот што ни го даваат овие четири жени и Јова. Пример за верност. Тие биле тие храбри кои што биле тука по Христос. другите се разбегале. Ги нема никаде. Кај се учениците Јова? Дали и ние сме верни, колку сме ние верни е прашањето, или сме кукавите? Знаете, кога е се мирно, е во ред. Можеме да дадеме на црква и да искажуваме некоја си вера. Колку е тоа вера, ќе се види која ќе бидеме ставени на испит, која ќе дојде кризата. Овде гледаме дека, така да се изразам, мајшта се разбегали, тоа четири жени гледаме покрај крстот еден голем пример на верност. Овде и Јован, нормално, го спомнавме. Но Исус предкажал дека ќе биде така. Да се подсетиме, Јован 16.32. Еве иде час и веќе дојде за да се разбегате секој на своја страна и да ме оставите мене сам. Но не застанува тука, вели, но сепак не сум сам, зашто татко ми е со мене. Или во Матеј 26.56. Матеј 26.56. ова се се збидна за да се исполнат пророчките писма, дори преку тоа се исполнуваат писмата. Тогаш сите ученици го оставија и се разбега. И Исус е сам да каже. Сам бил и во Гециманија сите спиеле, а тој се борел. За секоја една душа на оваа земја. Знаете, Елен Вајд вели дека понекош може би лично такво искуство ние самите ќе доживееме. Дори вели во еден цитат дека може би наша проба ќе биде токму тоа, да стоиме сами среде мноштвото, да стоиме на страната на вистината. Кога сите ќе бидат против, ние да стоиме сами. Тоа е храброст, тоа е верност. Може би некој од нас, од нас ке биде такви испит. Но да се посетиме на Павле. Еве, Павле имал такво искуство. Како ученик, еден од учениците, следбеници Христови. Како и нас. Второ послание до Тимоте. Второ послание до Тимоте. Четврта глава, 9 <clears throat> и 10 стих. Упатува зборове на Тимотеј и му вели погрижи се да дојде скоро при мене, зашто Димас ме остави, бидејќи го засака сегашниот свет и отиде во Солун. Крискент отиде во Галатија, Тит во Далмација, само Лука е при мене. А подолу, ако читаме 16-17 стих, при мојата прва одбрана никој не беше со мене. Току сите ме оставија, нека не им се засмета тоа. Но Господ застана со мене и ми даде сила за да се исполни проповедањето преку мене и да чујат сите народи и се избавив од лавовската уста. Значи, може и ние да преживееме едно такво нешто. Меѓутоа, тоа колку сме денеска верни ке потврди и тогаш. Ќе потврди нашата верност. Значи, не можеме во време на криза да, да тогаш градиме карактер. Току карактер, карактер се гради денеска. Но пазите, дури ако сте кукавица, да кажеме, сте се покажали како кукавица, па сте избегале. Сетте се на Јован. Јован побегнал исто. Кога го апсат Исуса, и Јован побегнал, меѓутоа Јован еве се враќа и се наоѓа под крстот. Значи, не е се завршено ако сте избегале, ако сте попуштиле некојаш, ако имате, ако сте почувствувале некоја слабост. А слаби сме, тоа е факт. Маловерни сме и тоа е факт. Еве го Јован сепак стои крај крстот. И тоа не само што се вратил туку и добил една посебна привилегија да се грижи за мајката на нашиот Господ. Каква привилегија? Една посебна привилегија. Значи, е видовме пример на верност од жените, од Јован. Но каков пример Исус оставил токму со зборовите? Жено, ете ти син, а потоа му вели на Јована, ете ти мајка. Каков е овој пример? се, Исус, Исус а, виси на крстот во тие неподносливи маки и покрај тоа тој не заборава на своите земски одговорности. Одговорност на негова кон својата мајка. Кој би ги чувал нашите татко и мајка, ако не ние самите. А? Знаете дека тоа е должност што Библијата ни е налага. Што офаќа таа пета заповед? Што значи почитувај ги татко си и мајка си? Еве, Исус тоа на дело го покажал, дури и во вакви моменти на страдање на болки не заборавил на својата мајка. Исус дури овде е примери на мудрост, знаете, затоа што, што мислите, зашто му е доверил својата мајка на Јована? Па нели имал браќа Исус? Природно е некако да тие се грижат за неа. Но во овој момент, барем во овој момент, тие не биле верни, не го прифакеле Христа, напротив, знаеме какви се проблеми тој имал во својот дом од нив, Така да мудро постапил му ја доверил на Јован. А Јован покажал верност. Јован е оној кој што е любениот. Секоја ше тука, близу е. Никако христијани никогаш не треба да збораме нашите родители, познаете, па се им должиме ним. Исус умира на крстот, Исус ја врши волјата, го спасува човештвото, меѓутоа не заборави на своите земски одговорности. Видите што велик, да отвориме во прво послание до Тимоте, пета глава, не знам дали некој шо вака добро сте ги заприметили овие стихови. Прво послание до Тимоте, пета глава, од 1 до 8 ки читам. Не укорувај строго постар човек, туку опоменувај го како татко, помладите како браке, постарите жени како мајки, помладите како сестри со секаква чистота. Почитувај ги вдовиците кои што се вистински вдовици. Ако некоја вдовица има деца или внучиња, тие нека научат прво да се да покажат побожност кон своето семејство. Затоа што ако не научат да покажат побожност во своето семејство, тоа е како инако. И да им врекат на своите родители зашто тоа е добро и угодно пред Бога. А која е вистинска вдовица и останала сама, таа ја ставила својата надеж во Бога и е постојана денонокно во потребите, во просбите и молитви. Во просби и молитви. А она, која живее сладострасно жива е умрена. Пренеси го и ова, да бидат непророчни. И видите сега 8 стих. Ако некој не се грижи за своите, особено за домашните, се одрекол од верата и е полош и од оној кој што не верува. Ова се силни зборови. Ако некој не се грижи за домашните, за своите, тој се одрекал од верата. Тој е полош дури од неверник. Дали се скјавате во Маркова 7 глава, кога Исус им се обрека на фарисеите и им вели, вие ги погазувате Божите заповеди за, заради вашите преданија. Кој е било едно од преданијата? Значи, дека а, Ајде да прочитаме Марко 7 глава. Имаме време. Марко 7 глава. Од 6 стих почнувајќи. Марко 7 глава. <clears throat> А тој им рече, значи Исус им вели, добро пророкуваше Исаја и за, за вас лицемерите, како што е напишено, овој народ ме почитува со устните, а немото срце далеко од мене. Напрзно ме почитуваат, учејки науки што се човечки повелби Вие остав, ја оставате Божјата заповед, а го држите човечкото предание. Вие добро ја окинувате, продолжи тој Божјата заповед, за да го држите вашето предание. Имено мој се рече, Мосто Господ рече, преку петата заповед, почитувај ги татка си и мајка си, и кој ќе го проколне татка си и мајка си, да биде казнен со смрт. А вие велите, ако некој рече на татка си или на мајка си, она што можам да ти помогнам, е ветено, е на црквата односно жртвен дар, него оставате веќе да направи што и да е за својот татко и за својата мајка. И така го кинувате Божјето Слово со своето предание. Значи, со други зборови, сте измислиле заповед да морате да ветите и да оставите им од пари било што на црквата, а ги запоставувате своите родители за сметка на тоа. Ја погазувате петата заповед, а почитувате некое ваше предание. И еве тоа го гледаме во пример преку Исуса. Исус не заборавил. Вршејќи ја, исполнајќи ја својат, значи Божјата волја, истовремено не ги заборава ниту земските обврски. Нормално, Бог дал закон, законот е на две плочи, меѓутоа тие не се раздвоени, тие две плочи се меѓусебно значи, поврзани, Тие заповеди се 10 на број и сумирајќи го законот Исус во една прилика ќе каже <clears throat> прва и неголема заповед е люби го Бога. Меѓутоа втора е исто како ова, люби го ближниот, како и самиот себе. Значи, кој е наш ближен повеќе од може би она, значи, она што не родила, она што не исчувал, И наистина, овие зборови се още одзвонуваат од прво Тимотеево, дека оној кој што не се грижи за своите домашни, то е полоши од неверник. Овде има еден момент кој што треба да се спомне, значи треба да се прави разлика од момент до момент. кавате во една прилика дека Исус, зато и кажав две, плочи се, Исус ги сумира во две заповеди, люби го Бога, Бог е на прво место, па люби го ближниот, па како самиот себе си. Ние сме на последно место, на трето место. <clears throat> Се се да ве на прилика на 12 години како Исус останал во храмот. Го забравили неговите родители, тие доаѓаат по него. И што им вели тој? Што зазрам не знаевте дека треба да да ја вршам Божијата воля, сега парафразирам. Што му било првенствено и прво? Па да ја врши Божјата воля. Меѓу тоа, не треба да заборава и на своите родители. Но во овој случај, побитен е Бог, побитна е Божјата воля. Значи, што ако имате родители кои што се безможни и кои што, ете, може би, ќе ви станат непријатели, како што вели еден друг стих. Да, вие, Божета милост ке ве нагони на тоа и нормално и природно е да се грижите за своите родители. Меѓутоа, што ако ти се големи, ваши големи противници, противници на Бога и на Божето дело, тоа нормално секојаш Бог треба да не биде на прво место. Но преку Исуса гледаме еден убав пример кон неговата мајка, па и кон Јована. На Јована му дала една посебна привилегија да се грижи за Бога. Вршејќи ја Божјата воля, тој не заборава ниту на земските обврски. Тоа би било за вечерва. Значи, застанавме во 27 стих, ќе продолжиме од 28 понатаму, следната сабота.